Bar da, egina dugu errekortua, eta errekortu hori egina dugu, ezpaigita alde eta eskualerri molde hortaz. Gugu nahi dugu eskualerri federal bat, eh, eh, barneko aldea eta barneko aldeko txugenoa eta basen eta lapurdi eh, elgarretateko pol metropoliten hortan, eta hori, bai, egina dena, egina dena dena, eta barne berian eta gu ez gira horren alde. Gu alde eskualeri federal baten aldegira. gira. Artako dugu errekortzua egiten, eta molde hori, goiko, goi partiaren molde hortan hausteko, eta molde berri batean partitzeko berri. Herri guzietan baino bada, eta kostaldian ez dira nombre handean, eta ez da ez da ona, eta membroan errepartizionia ez da ona, eta hori dugu eh, до драйвера.